voorbereidings vir hulle aankomst getref. En selfs mense so ver weg as Saskar, Sebon en Naftali het kos op Jesels, kamele, meile en beeste gebring. Groe toeveelhede meel, vye koeke, risinkies, wijn, olijfolie, beeste en skape is vir die feest gebring. Daar was groot blijdschap in die land Israël.